golle simore nogas e goo caggal nde min ceerti e maɓɓe min juli e laana min paykos jonge mum min jetti rod min gummi ɗon min pay patar min dañi laana taccowo fayde fanisi min juli hen min ɓenni nden min jeehi ha min coyini sipara bange amen nana min dangani siri min jofoy tire ko ɗon laana ka fotno rimtude dimgal mum min tawiɗon almuɓɓi min goni ɗon yontere ruhu o longaniɓi ɓe goni e wiide pool wata yaha yerusalem caggal ɗen balɗi min jehi kamɓe fof ɓe duusi min haa caggal saare nde kamɓe rewɓe maɓɓe e sukaɓe maɓɓe fof min dicci e daande geeci e min goni e toraade caggal nde min gayino waynodirde min joli e laana kamɓe ne ɓe koyti galleji maɓɓe nden min joli tir min jofoy potolomeis min celmi ɗon bandiraɓe ɓe min mbaddi e mumen ñalawma jawgo e mum min ɓenni min jetti sesare min naati galle philip baajotoɗo kabaru moƴƴo jeyaɗo e jeeɗuɗo ɓe min jippi ɗum omo joguino boomi nayyi longuinatnoyɗi nden min mbaɗi ɗon balɗe jonɗi seeɗa annabi gooto biyeteeɗo agabus ummiyude yorti sesari o ari to amen o ƴetti paftol pol o tongi juuɗe makko e koyɗe makko o wii ruhu ceniiɗo o wii ko ni yahuda en wonɓe yerusalem ɓe jogori tongirde jomgol ɗo paftol o mbaɗa ɗum e juuɗe ɓe gona yahuda en nden min nani ɗum minen e jeyaaɓe ɗon ɓe fof min ñaagi pol woto ŋabbit yerusalem e on saha pol heɓɓiti wii holi ko waɗi oɗon goya ko waɗi oɗon bonna ɓerndam min mboɗo fewni tani ko wona tonguede tan mboɗi fewni tani hay mayde yerusalem e inde jomiraɗo yeesu kono nde wonno o jaɓani min goppomo min mbi yo saga jomiraɗo o wat caggal ɗen balɗi min pewniti min ŋabbiti yerusalem huunde almuɓe sesare naaɓi jehdi amen nayi min galle manason siparanaji gonnoɗo almoɗo gila ko ɓooyi o gati ko galle makko min porno jippaade nden min jettima yerusalem bandiraɓe ɓe jaɓɓori min weltare jahgo e mum min jeehadi e pol to yaaɓugo hohoɓe dental gonɗiɓeɓe fof ina tawano caggal nde o salminiɓe o habriɓe gotel gotel ko allah timminiri sarwise makko e nder ɓe gona yahuda en ɓe ko nden ɓe nani ɗum ɓe mawnini allah kadi ɓe mbimo bandiraɗo a yi no foti ujunnaaje yahuude en gonɗini te kamɓe fof aɓe kaɓɓi e sarehe ɓe kabrama aɗa jangina yahuude en wonɓe e hakkunde leƴƴi goɗɗi ɓe yo taƴo muusa woto ɓornin sukaaɓe mumen te woto ndewu aadaaji yahuude en ɗi ndeen noon holino mbaɗaten ngati amin janana ɓe nanat a ari ɗum noon wat komin jogori haalandema ko amin jogii ɗo worɓe nayo huniiɓe e yeeso allah nawɓe laɓɓe dina hoore ma e maɓɓe njoɓa ko ɓe poti yoɓde ko mbele aɓe mbaawa fembaade e on sahaa ma yimɓe fof ngandu ko haalateno e ma ko fof wonaa goonga maa ɓe ngandu kadi aan e hoore ma aɗa rewi saree o ko faati e ɓe gona yahuudu en wontuɓe gonɗinɓe ɓe min mbindiɓe nde wonno amin tawi ina feewi andindeɓe yo ɓe ndeeno tebbuuli cakkanaaɗi sanamunuuji ƴiiƴam jawdi mbardaandi ɗeɗɗere e fijirde nden pool ƴetti ɓeen worɓe laɓɓadin hoore mum e mumen janngo e mum caggal ɗum o yehi to galle allah to ngam habroyde so ñalɗi ɗi ɓe laɓɓinta koye maɓɓe ɗi njoofi holi nde goto e maɓɓe fof waɗante sadaka hedde joofirɗe balɗe jeeɗiɗi ɗe nde wonno yahuude en diwan asi ɓe jii pool e nder galle allah he ɓe jirguiti yimɓe ɓe fof ɓe jaggemo ɓe goni e wullude eɓe mbiya israila e paaɓa ɗe min janguinowo yimɓe fof bang yo bang ko serindi leñol men ngol ko serindi saria men o wondide ko serendi o ɗo nokku nani joni ni o addi hey guerek en e nder galle allah he ko noon o tunwiniri nokku ceniɗo o ɓe mbirono noon ko saabu ɓe jiina torofim efesanaji o ina wondi e pool e nder saari he ɓe cikkatno ko pool natninomo e nder galle allah he jirguitare nde huɓtidini saare nde fof yimɓe goni e yaltirde bange yo bange ɓe jaggi pool ɓe daasi ɗum ha ɓe jaltini ɗum galle allah o ɓe gudi dame ɗe ɗon e ɗon to ɓe jilitono warde pol ɗo hawri e hooreje haɓɓere soldateɓe o tini yerusalem fof woni ko e jirguitaari ɗon e ɗon o ƴetti soldateɓe mawɓe mumen o doganiɓe nden yimɓeɓe jiyimo kanko e soldateɓe ɓe ɓe natti fiide pol o ɓatti pol o jaggi ɗum o yamiri o tongiri callali ɗiɗi caggal ɗum o namni holi kanko e holi ko o waɗi kono diɗɗal ngal woni e wullude ɓe ina ngulla geɗel ɓe ina ngulla goɗgel nde tawno jirguitare nde haaɗima nande ko famni o yamiri yo pol nawi to nder tatato nden ɓe gaddi pol haa to les tatato ko masoldeteɓe ɓe ƴettimo sababude jirguitaari diɗɗal ngal ngati ko jamanu yimɓe rewno e makko ina wolla ina wee nden ɓe ngari haa damal tata he pool wi hoorejo o wonko jiɗmi haalandema hooreejo o wi'imo mbele aɗa waawi gerek ndeke a wona misironaajo gumminnooɗo ɗiggitaare ko ɓooyaani ardi kadi warooɓe ko'e ujunnaajo nayo nawi ɗumen nder jeereende o pool jaabi wi'i min komi yahuuda jibinaaɗo tarse e ndir diwan silisi jeyami koye nden saare nde wasani inde mboɗo ñaguima yo a rokkam mi haalde yimɓe ɓe hoorejo jaɓanimo ɗum kanko pol o dari e dow gabbirde he o jeeyi yimɓeɓe jongo nden ɓe deƴƴi o haaldi e maɓɓe e barhutankore o wii